Tractatus trigesimus quintus Item alius de Epifania Hodianam festivitatem dilectissimi apparitio domini et salvatores nostri sicut nostis illustrat Ned hicile est dies quo ad cognoscendum adorandum Dei filium tres magos previa stella perduxit cuius facti memoriam merito placuit honore annuo celebrari ut dum evangelica historia incessabiliter recensetur semper se intelligentium sensibus inferat salutiferum mysterium per insigne miraculum. Preceserant quidem multa documenta, quae corpoream nativitatem domini manifestis indicies declararent, Sive cum beati Maria Virgo fecundandam se spiritus Sancto parituram quae Dei filium audivit et credidit. Sive cum ad salutationem Ipsius in utero Elizabeth nondum natus Ioannes prophetica exultatione commotus est. Sive cum ad salutationem Ipsius in utero Elizabeth natus Ioannes prophetica exultatione commotus est quasi etiam intra matres viscera iam clamaret ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Vel cum ortum domini angelo annunciante, pastores celestis exercitus sunt claritate circundati, quod non ambigerent in maiestate pueri quem erant in praesepe visuri nec putarent quod in sola natura homines esset editus cui superne militiae famularetur occursus sed hec atque alia modi, paucis tantum videntur in notu esse personis quae vel ad cognatione Mariae Virginis vel ad sancti Iosef familiam pertinebant. Hoc autem signum quod magos in longinquo positos et efficaciter movit, et ad dominum Iesum perseveranter attraxit. Ilius sine dubio gratiae sacramentum et Ilius fuit vocationes exordium qua non in Judea tantum sed etiam in toto mundo Christi erat evangelium predicandum ut per illam stellam quae magorum visu splenduit manduit, Israelitarum vero oculis non refulsit, ed illuminatio significata sit gentium, et cecitas iudeorum. Permanet igitur delictissimi, sicut evidenter apparet, mysticorum forma gestorum, et quod imagine incohabatur veritate completur radiat e caelo stella per gratiam et res magi coruscatione evangelici fulgores acciti in omnibus quotidie nationibus ad adorandam potentiam summi regis ad currunt. Herodes quoque in diabolo fremit, et auferi sibi iniquitatis sue regnum, in his quiad Christum transiunt, ingemisit. Unde, si parvulos interficiat, Iesum sibi videtur occidere, quod utique sine cessatione molitur dum primordias renatorum spiritum sanctum eripere et quandam tenere fidei infantiam temptat extinguere iudei vero qui extra regnum christi esse volo erunt ad hoc quodamodo sub herodis sunt principatum et dominante sibi salvatoris inimico alienigines serviunt potestati quasi nesciant profetatum dicente Jacob non deficiet princeps ex Iuda et dux te eius donec veniat cui reposita sunt et et ipse est expectatio gentium sed non intelligunt, quod negare non possunt et mente non capiunt quod scripturarum narratione noverunt quoniam in sanis magistris veritas scandalum est et cecis doctoribus fit caligo quo lumen est respondent ita interrogati quod in bethlehem nascitur christus et scientiam suam qua alios instruunt non secuntur perdiderunt successionem regum placationem hostiarum locum supplicationum ordinem sacerdotum et cum omnia sibi clausa omnia experiantur esse finita non vident ea in Christum esse translata unde quod illi tres viri universarum gentium personam gerentes Arorato Domino sunt adepti, hoc in populis suis per fidem que justificat impios totus mundus ad sequitur. Et hereditatem Dei ante saecula preparatam accipiunt adoptivi et perdunt qui vide esse legitimi. Recipisce tandem, Judeae, recipisce, et ad redem torem etiam tuum deposita infidelitate convertere, noli severis tui immanitate tereri, non justos Christus, sed peccatores vocat nec impietatem tuam repellit qui pro te cum crucifixus esset oravit in mittem crudelium patrum tuorum solve sententiam neque te eorum maledicto patiares obstringi qui clamantes de Christo sanguis eius super nos et super filios nostros facinus in te sui criminis transfuderunt redite ad misericordem ut timini clemencia remitentis servitia enim vestre iniquitatis conversa est in causam salutis Vivit, quem perire voluistis confitemini negatum, adorate venditum, ut vobis bonitas Elius prosit, cui vestra malignitas nocere non potuit. Quod ergo ad veram dilectissimi pertinet caritatem, quam etiam inimices nostres ex dominica eruditione debemus, et optandum nobis est, et studendum, ut hec populus, qui ad illa spiritale patrum nobilitate defecit, ramis sue arboris inseratur. Multum enim nos, Deo, benevolentia est commendat quia ideo delictum illorum nobis misericordiae locum fecit ut eos ad emulationem salutis recipiende fides nostra revocaret nam vitam piorum non solum sibi sed etiam alias esse utilem decet. Ut quod apod eos agi non potest verbis, ob tine altur exemplis, considerantes itique dilectissimi ineffabilem ergo nos divinorum munurum largitatem, cooperatores simus gratiae dei operantes in nobis non enim dormientibus provenit regnum celorum nec ocio desidiaque torpentibus beatitudo eternitatis ingeritur sed quia sicut aed apostolus si compatimur et conglorificabimur. Illa nobis corinda est via, quam ipse dominus se esse testatus est, qui nobis nullis operum meritis suffragandibus, et sacramento consoluit et exemplo, ut in adoptionem vocatos, et, per illud proveheret ad salutem, per hoc imbueret ad laborem. Hic autem labor delectis pies pius filius et bonis servis, non solum nec asper nec onerosus, sed etiam suaves et leves est, dicente Domino, venite ad me, omnes qui laboratis et honorati estis, et ego vos reficiam, tolite iugo meum super vos, et dicite a me qui amitis sum et humines corde, et invenietis requiem anima vos vestris. Iugum enem meum suave est, et onus meum leve est nihil igitur dilectissimi arduum est humilibus, nihil asperum mitibus et facile omnia precepta veniunt in effectum quando et gratia pretendit auxilium et obedientia mollit imperium intonant enim quotidie auribus nostris eloquia Dei, et omnes homo, quid divine justitie placiat, scire convincitur. Sed quia judicium illud, quo unus quesque recipiet pro ugeset, sive bonum, sive malum, sive judicaturi patientia et bonitate defertur impunitatem sibi iniquitates infidelium corda promitunt, et putant humanorum actum qualitates a divine providentiae non pertinere censuram quasi non evidentissimes plurunque supplicies male gesta plectantur. Aut non se pe se celestium combinationum terror ostendat, quibus utique et fides monetur, et infidelitas increpatur. Inter hec autem permanet super omnes benignitas Dei, et nulli misericordiam suam denegat cum in discrete universis bona multa largitur eosque quos merito subderet penis marvult invitare beneficies dilatio enim vindicte dat locum penitentiae nec dici potes nulla ibi esse ulcio, ubi nulla conversio est, quia mens dura et ingrata, iam sibi ipsa supplicium est, et in conscientia sua patitur, quid quid dei bonitate differtur non ite igitur delinquentes peccata delectent. Ud illos in suis actibus vitae huius finis inveniat. Quoniam in inferno nulla correctio est, nec datur remedium satisfactionis. Ubi iam non super est actio voluntatis dicente profeta David, quoniam non est in morte qui memor situi, in inferno autem quis confitebitur tibi, fugiantur noxie voluptates, inimica gaudia, et desideria iam iamque perituram, quis fructus est, queve utilitas ea de sinenter cupere quae etiam si non deserant deserenda sunt amor rerum deficientium ad incorruptibilia transferatur et ad sublimia vocatus animus celestibus delectator confirmate amicitia cum sanctis angelis intrate in civitatem dei cuius nobis spondetur habitatio et patriarches prophetes apostolis martiribusque soci amini unde illi gaudent et inde gaudete horum divitias concupiscite et per bonam emulationem ad ipsorum ambite suffragia cum quibus enim nobis fuerit consortium devotionis erit et communio dignitatis dom iteque tempus nobis ad mandata domini exequenda conceditur glorificate deum in corpore vestro et lucete dilectissimi sic luminaria in hoc mundo sint lucerne mensium vestrarum semper ardentes et nihil residiat vestris in cordibus tenebrosum Quoniam sicut aed apostolus, fuistis adequando tenebre, nunc autem lux in dominum. Impleantur in vobis, quae in trium magorum imagine preceserunt, et sic luciat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra bona, magnificent patrem vestrum qui in celis est. Sicut ene magnum peccatum est, cum inter gentes, propter malos Christianos nomen Domini blasfematur, ita magnum pietatis est meritum, come idem in sancta servorum suorum conversatione benedicitur cui es gloria in saecula saeculorum amen